Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Привіт, я Дмитро Костенко. I'm Susan Ferner and this is The Market from the BBC. Минулого разу ми чули, як Гаррі Смарт, володар одного з прилавків на лондонському ринку на Браянт-стріт, повертається із відпустки. Yes, Gary was on a plane returning from Florida. Так, він повертається з Флориди, і сидячи в літаку, він уявляє, як зустрінуть його повернення на ринку. I can't wait to see their reaction back in Bryant Street. Пригадаймо, що уявляв собі Гаррі. <laughs> Gary Smart is a new man. I can tell you. I just can't wait to see their reaction back at Bryan Street Market. Just imagine. All right, Gary? All right, mate. Have you had your hair cut? Yeah, I have, as it happens. Nice. Where'd you get it done? Florida, mate. Florida? Yeah. Very nice. Very, very nice, Gary. Oh, hi, Gary. All right, darling? Hey, have you had your ear pierced? That's right, love, yeah. real diamond. Looks great. And I love your suntan. <laughs> Гаррі не може дочекатися, коли вже почує реакцію інших. А чому? Бо він змінив зовнішній вигляд. У нього нова зачіска, а у вусі маленький діамантовий кульчик. And in Gary's imagination, everyone thinks that he looks just great. Справді, в уяві Гаррі усі в захваті від нього. Але чи відповідатиме уява реальності? Послухаймо, як Гаррі зустрічається на Брайан-стріт з Дейвом та Джиною. All right, Dave? Hello, Gary. Something wrong, is there? What do you mean? Oi, Gina, Oh, hi, guys. come over here. Now, there's something different about Gary, isn't there? I see what you mean. Yeah, well... Hang on a minute, mate. We'll get it. No, oh, <laughs> I know what it is. It's his hair. <laughs> Oh, very nice, Gary. <laughs> I like that. oh, yes, <laughs> so do I. oh, Gary, you've had your ear pierced. Uh, oh, I don't know about that. Nah, nor do I. Listen, you two. In Florida... Yes, mate. What have you done to yourself? То як же друзі Гаррі реагують на його новий імідж? Дейв, побачивши зачіску Гаррі, саркастично зауважує. Oh, very nice, Gary. I like that. Джина погоджується з не меншим сарказмом. So do I. Що ж до проколотого вуха, Джина каже. I don't know about that. І Дейв погоджується. No, nor do I. Кінець кінцем вони обидва розреготалися, а Дейв сказав: What have you done to yourself? Що ти з собою не робив? Навряд чи такої реакції сподівався Гаррі. Але перервімося на мить, бо ж настав час мовної хвилинки. У ній ми вчимося, як погоджуватися зі сказаним. Отже, погоджуючись з якимось твердженням, ви можете сказати «So do I». Але це лише тоді, коли твердження позитивні, а не заперечні. Наприклад, «I like Gary's hairstyle». So do I. Повторімо цю фразу за Сьюзан. So do I. So do I. Тепер Сьюзан дасть вам твердження, а ви погодьтеся з нею. I like shopping. І ви мали б сказати So do I. А тепер увага. Якщо твердження заперечне, то погоджується з ним так. Nor do I. Наприклад. I don't like Gary's hairstyle. Nor do I. Повторіть за Сьюзан. Nor do I. Nor do I. Ну а зараз Сьюзен дасть вам заперечне твердження, а ви погодьтеся з ним. I don't like shopping. І ваша відповідь мусила б бути Nor do I. Але повернімося до наших героїв і прослухаємо сцену на ринку Брайан Стріт ще раз. All right, Dave? Hello, Gary. Something wrong, is there? What do you mean? Oi, Gina, Oh, hi, guys. come over here. Now, there's something different about Gary, isn't there? I see what you mean. Yeah, well, Hang on a minute, mate, we'll get it. No, oh, <laughs> I know what it is. It's his hair. <laughs> oh, very nice, Gary. <laughs> I like that. oh, yes, so do I. <laughs> oh, Gary, you've had your ear pierced. Oh, oh I don't know about that. Nah, nor do I. Listen, you two. in Florida. Yes, mate. What have you done to yourself? Але перебуваючи на Флориді, Гаррі не лише змінив зовнішність. Він ще й надумав видозмінити свій бізнес. Ось як він розмірковував над своєю ідеєю, поки летів у літаку. Yeah, exotic fruit. That's the new idea. Gorgeous, tasty fruit. You see them everywhere in Florida, but not so often in the UK which means that I should make a very healthy profit margin on them. То що ж нового Гаррі планує зробити? He's planning a new line. Exotic fruit. Так, його нова лінія буде продаж екзотичних фруктів. Він має намір заробити на цьому чималі гроші. Однак, по поверненні на рідний ринок він отримав малоприємний сюрприз. So, what is the surprise? А от послухаймо, аби довідатися. All right, Sylvia. Oh, hi, Gary. I see you've uh, changed your image. Yeah, enough said. <laughs> Business all right, is it? Well, can't complain, you know. Hang on a minute. What are those things? Oh, that's one of my new lines. Exotic fruits. They're pomegranates, they are. Yeah, I know what they are. What I want to know is why you're selling them. Like I said, it's my new line. I think they'll be very popular. Huh, so do I. So do I. And what does my cousin Lemmy say about you muscling in on the exotic fruit business? Muscling in, eh? Well, you can ask him yourself. That's his van now, isn't it? То що ж за сюрприз чекав на Гаррі? Sylvia's already selling exotic fruit. Так, його конкурентка Сильвія Джейкобс уже продає екзотичні фрукти. Гаррі питає її: Hang on a minute. What are those things? Зачекайте хвилинку. А це що таке? І Сильвія відповідає: Oh, that's one of my new lines. Exotic fruit. They're pomegranates. Отже, екзотичні фрукти, такі як гранати, то одна з новинок в асортименті Сильвії. One of her new lines. Her new lines. Звичайно ж, Гаррі розлютився. Він запитав, And what does my cousin Lemmy say about you muscling in on the exotic fruit business? А що мій двоюрідний брат Леммі каже про те, що ви вибиваєтеся в бізнес екзотичних фруктів? Нагадаю, що саме Леммі було доручено опікуватися фруктово-овочевим прилавком Гаррі, поки той відпочивав. Що ж, про ідеї і справи Леммі трохи згодом. А наразі рубрика у центрі уваги бізнес. Бізнес фокус англійською існує чимало способів сказати, що людина чи компанія виходить на ринок. Найпростіший спосіб такий: To enter a market. To enter a market. Вийти на ринок. Інший спосіб, якщо ж мова про випуск на ринок нового продукту. To launch a product on the market. To launch a product. Але є ще один вираз. І саме ним скористався Гаррі, говорячи про Сильвію to muscle in on a market. Силоміць з агресією протурувати собі шлях на ринок. To muscle in on a market. Дієслово to muscle походить від іменника muscle, який означає м'яз. Business focus. So, what does Lemmy think about Sylvia muscling in on the exotic fruit business? Що думає Лемі? А от і він саме якраз під'їздить до прилавку Сильвії. своїм фургоном. And what does my cousin Lemmy say about you muscling in on the exotic fruit business? Muscling in, eh? Well, you can ask him yourself. That's his van now, isn't it? Lemmy, my man, how's my business? Hey up, Gary. Uh, look, I got a dash. Everything's terrific, though. I'll call you, I promise. What? What is going on round here? Well, there's one easy way to find out. Oh, yeah? What's that? Go and ask one of the police officers by your stall. You what? То що ж Лемі думає про це все? We don't know. Справді, ми не знаємо, бо ж Лемі явно кудись поспішає. Він каже: Look, I've got to dash. Everything's terrific, though. Я мушу летіти, але все гаразд. Щойно Лемі від'їздить, Гаррі прагне довідатися, що ж відбувається, і Сильвія пропонує йому. Go and ask one of the policemen in that car outside your stall. Але чому біля прилавку Гаррі з'явилася поліція? Про це вже наступного разу. Нагадаю, ви слухаєте The Market from the BBC. Ну а тепер нагода почути деякі з вивчених сьогодні виразів у реальній ситуації. Пригадуйте, як погоджуватися зі сказаним. So do I. Nor do I. Послухайте, як ці вирази вживають двоє перехожих, котрі саме мають прийняти якесь рішення. This place looks all right. Let's have a look at the menu. It's oh, quite expensive. Snails. I like snails. Yeah, so do I. I mean, I, I like the sauce that they come in rather than the, the, the snails themselves. Yeah, me too. I, I like yeah. that, yeah. And uh, what have they got? They've duck. got steak. I don't like duck, though, very much. No, nor do I. No, I don't um, like crab. But some of the Quite other fish looks though, good. Yeah. Yeah, I like tuna. Yeah. Should we go in here then? Yeah, let's. I'd like to go in here, would you? То яке рішення мали прийняти ці двоє? Вони дивилися в меню ресторану і вирішували, чи заходити, чи ні. Схоже, між ними повна згода, бо ж вони вживали вирази. So do I and nor do I. На сьогодні все. Ми залишаємо вас із піснею про те, як Гаррі почувається. Він був великою людиною вчора, але побачили б ви його сьогодні. Саме про це співає група Four Preps у пісні «Big Man». I was a big man yesterday, but boy, you ought to see me now. Oh, well, I talked big yesterday, but boy, you ought to see me now. I bragged too long that your love was strong. another guy. But you said more when you whispered your goodbye. Goodbye. Well, I was a big man yesterday, but you to me now. I said that I was through with you, that I didn't need you anyhow. I said I didn't need you then, but boy, you ought to see me now. Those bragging words that you were mine, of oh, that there was no doubt. Уроки англійської. Подкаст bbc.ua